Pero bago yan, syempre, review muna tayo. Once again, Reformation Month natin ngayon. So wala muna tayo, pahinga muna tayo sa tinatawag nating TKL na series heuristic. Now, John Wycliffe, sige, Saint, balikan natin kung sino siya. Ay, hindi, verse pala muna. Okay, tandaan niyo to ha, yung sabi ni Saint Paul, huwag lalampas sa nasusulat. Tapos sabi ni Solomon, ay mamamatay sa kakulangan ng aral. Sa ibang translation, yung aral na to ay discipline. So may something there. At dahil sa kanyang kahangalan ay naliligaw siya. Okay, so yun yung ating jumping verse para kay John Wycliffe. Okay, balikan natin, konting review lang. Si Wycliffe ay ipinanganak sa UK noong 1328, namatay noong 1384 sa age na 56. 100 years yung pagitan ni na John Wycliffe at saka yung nakapaskil sa atin dyan sa labas. Yung sa The Five Sola, si Martin Luther. Okay? Once again, si Martin Luther yung siyang dahilan kung bakit may born again na denomination Okay? Naging professor ito ng philosophy dun sa Oxford at sa theology. Okay? And then tinagurian siyang the morning star of the Reformation at translator din, kauna-unahang translator o pioneer ng translation mula sa Latin Bible into English. Okay? Now, balikan ko lang ito, tinawag na morning star of the Reformation kasi siya yung kumbaga pioneer yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng Martin Luther ay dahil sa kanya. Siya yung unang kumuna sa isang religious establishment na ang tawag natin ay RCC. Okay? At nang dahil sa kanya, nagkaroon ng jumping board kumbaga o foundation si Martin Luther para maipanganak ang born again. Okay? Minsan pa sa church na ito, hindi tayo nahihiyang sabihin na mayroong malaking pagkakaiba ang born again sa Roman Catholic Church. Okay? Next. May issue tayo tinalakay, review pa rin ito nung nakaraang linggo kung bakit mahalaga sa ating mga nagsisimba itong si, Mar si John Wycliffe. Kasi itong mga yan, Nung kanyang panahon kasi hindi tulad ngayon, wala pang Bible. Walang, hindi pwedeng ma-print yung Bible ng kanyang panahon. Ikalawa, tanging yung mga pari lamang yung siyang pwedeng magbasa ng Bible. Hindi daw ito pwede sa pangkaraniwang tao. Number three, siya yung kauna-unahang nag-translate ng Bible. Ngayon, meron na tayong Tagalog. Pero baka hindi natin alam, yung Biblia Nasulat ito original sa wikang Grego at Hebreo. Lumang tipan, Hebreo, bagong tipan na tinatawag, Grego. Pero sa Heso Kristo, hindi siya nagsalita sa wikang Grego o kaya uh, ang kanyang language ay yung native language niya. Ano yon? Aramaiko. Kumbaga sa atin ngayon, ang pan, sa panahon natin ngayon, uso yung wikang Ingles. Pero si Jesus Christ, hindi Inglesero. Siya ay Tagalog O, nagtatagalog. Okay? Ganon. So, mapag pagdating sa tinatawag ng makabayan, sa Heso Kristo mismo, hindi siya nagbigay ng kumbaga ng ng pagsaludo o pag-idolo sa wikang banyaga. Ang kanyang ginamit sa pangangaral ay wika niya, Aramaico. Okay? So, footnote yan. Pero krimen sa time ni John Wycliffe yung pagsasali ng Biblia. Okay, mula sa Latin na kung saan opisyal na lengguwahe ng Roman Catholic nung time na yon and then tungo sa native o katutubong lengguwahe burn at the stake yung siyang katumbas o mangyayari sa'yo ng time na yun. Next, So ito nga, na makikita ninyo dyan, nilagay ko si Luffy. Bakit? Kung paano sa anime world ay si Luffy yung siyang walang pakialam sa world government ng doon sa mundong yon, ganun din naman may ihahambing natin para maunawaan ninyo mga kabataan. No? Etong si John Wycliffe, siya ay maituturing kong Luffy ng born-again world o ng religious world. Ang ibig sabihin, nung time ni John Wycliffe, ang world government ay the Roman Catholic Church. Nung time na yon, walang tinatawag guys. Hindi natin alam ito no? Walang, walang tinatawag noong panahon yon ni John Wycliffe na separation of church and state Walang ganon. Monarkiya ang pamamahala. Kumbaga, ang religious world yung siyang makapangyarihan. Maging yung mga politicians ay under ng Roman Catholic Church. Okay? Magandang tandaan yan. Pero si John Wycliffe, yung kumbaga, siya yung Luffy nung kanyang panahon na kumbaga sinuntok niya yung kung sino man yung religious na leader nung time na yon. Sinuntok sa pamagitan ng ito. The pen is mightier than the sword. Ang ginamit niyang way ng pagsuntok sa religious establishment o world power ng kanyang panahon ay ideological punch, kumbaga. Isang pagsuntok sa doktrina Okay? That's why nung napanood ninyo nung nakaraan, gusto sanang pinaguhukay ng Roman Catholic Church yung labi ni John Wycliffe kasi gusto nilang sunugin sana si John Wycliffe pero naprotektahan. Pag sinabing sunugin, burn at the stake, unti-unting mamatay. Ganun. Pero nabigo sila. Pero paglipas ng 4 to 6 years, ganun, wow, meron tayong background. As a matter of review, ano to? Ano, ate-atihan o something? Ayos to. <laughs> Okay, pero yun nga, pinakukay yung kanyang labi. Okay? Next. Uh, pwede po daw, ano ba, uh, patalas ka, sumaya ako muna doon. yan, yan. Pero ulit, saan ba yan? Sa Pera. Ah, sige. Okay, try to Parang gusto kong pakitingin tuloy eh. okay. Sige lang. muna kayo. Mag-asyoso muna. Yan. Tayo di rin ako magpagsasalita akong ganyan yun dyan. O, patalastas muna guys. 5 minutes. Hmm. matter of review pa rin, tinalakay natin na isang issue na tinalakay o kumbaga sinuntok ni John Wycliffe ng kanyang panahon ay yung papal authority. No? Nang ibig sabihin, ang Santo Papa ang siyang autoridad pagdating sa kung ano ang tamang katuruan ng relihiyon at pamamalakad ng iglesia sa halip na yung Bible. Okay, so mas mataas yung religious leader sa halip na yung Bible. Now, eto na tayo. Huwag kayong mag-alala guys. 15 minutes na lang ako. Okay? Ito yung last one natin ngayon. Ah, sige, sige. Pakir. Ito. Yung ikalawang bagay na kumbaga sinuntok sa pamagitan ng kanyang pluma o ng kanyang kumbaga pagsusulat ay etong issue ito. Inalakay niya dito. ito ay book niya, sinulat niyang book ito, tapos tinalakay niya rito yung doktrina ng authority ng Bible na siyang ito yung dapat masunod sa issue ng religion. Then ito, sige say. Merong isang phrase, sayang wala yung blackboard ko eh, na kumbaga pinauso or binuo si John Wycliffe na kung saan ito yung pinakasaligan ng kanyang, kumbaga, ang tawag doon? uh, sa Hunter x Hunter, ito yung kanyang Hatsu eh. That is, ito yung pinaka-essence ng kanyang weapon. Itong sinabi ni John Wycliffe, Omnis veritas es ex scriptura et ut necessarior es expressior. Na ang ibig sabihin, sige Zane, ito, lahat ng katotohanan ay galing sa Biblia, then, say at yung mas kinakailangan ay mas lalong malinaw. Now, sa mga susunod na minuto, ito yung ating tatalakayin. Pero bago yan, ay sayang, wala dito yung akin. Okay, tingnan niyo muna. Kukunin ko yung notes ko dun sa kapila. Okay. Sige lang. Commercial muna. Nakalimutan ako. Commercial. Eh. pala ako nakalimutan. O, oh. imagination time for 10 minutes. Okay. Gagamit ako minsan pa ng song. Para pag narinig nyo tong song na ito, maalala ninyo yung turong ito. Okay? Now, ang song na ito ay sabi nilikha daw ng Eraserheads at ng Brownman Revival. Now, kapag napakinggan nyo to, may konting kumbaga spoiler lang ako, alert no? Meron siyang tinatawag kong green input. Alam niyo yun, ang ibig sabihin, may luntian dito. Okay? Hindi lahat ng lyrics ay maganda. Pero may isang lyrics dito na gusto kong gamitin way ng pag-iisip para maunawaan natin to. Okay? Sabi dito sa song, I think narinig nyo na. Reggae ito. Minsan pag nalulungkot ako, nakikinig ako, nakikinig ako ng reggae. Yun. O kaya pag may trabaho, parang mabilis yung type. Parang ganun. Pero ganito yung sabi. May mga kumakalat na balita na ang ay madaling makuha. I think alam na Franz na, no? na bago maniwala, mag-isip-isip ka muna marami ang namamatay sa maling akala. Okay? Then meron siyang refrain. Sabi niya dito, di mo na kailangang mag-alinlangan kung tama ang gagawin mo. Tapos, sumisigaw siya doon sa song. Now, tinuruan ko kayo no, sa mga parts ng song. Meron siyang climax sa song na kung saan ito yung climax. Sumisigaw yung, kumbaga, sirena o yung singer dito. Maliit na butas, lumalaki. Konting gusot, dumadami. Kapag nabulag ka, ha, ng maling akala. Kita? Diba? Ang ganda niyan. No? Hindi ko pa kayo natuturuan ng tinatawag na philosophy of music at sa philosophy ng composition ng song. Pero bawat song ay mayroong philosophy. Okay? Eh, wala pa akong ganyan. But, tingnan muna natin ito. May mga kumakalat na balita. Ang sabi daw, ito yung tension na ang kaligtas ay madaling makuha. Meron siyang payo na bago maniwala, mag-isip-isip ka muna. Marami ang namamatay sa maling akala. Now, ilang beses kong inuulit sa inyo na ano ang pinaka-dangerous na bagay sa planet Earth? religion. Okay? That's why, dito sa Bible Light, dito sa ating tagpuan, isang malaking pagpapahalaga natin dito yung pag-iisip, yung pagsusuri. That's why, kunyari ako, hindi porket kumbaga binilhan kayo ni Kuya Francis ninyo ng ice cream, no? Kunyari, bilan ko kayo ng ice cream. Uy, ang bait ni Kuya Francis parang yung aking kabaitan o yung pagbili ng ice cream sa inyo ay inyo nang magiging kumbaga foundation na lahat ng sinasabi ko ay totoo. Okay? Hindi yun. Hindi yun. Now, sa logic, meron tinatawag na ano dyan eh. Nakalimutan ko yung parang ad hominem yata. Ito Pero, hindi batayan ng tama at mali yung tinatawag na persona ng tao o yung kanyang ginawa sa'yo o yung kanyang karakter. Okay? Kasi ang daming pwedeng magpakita sa inyo ng kabaitan. Gaya ng kunyari pagbili ng ice cream. Ganon. For example, sa panahon natin ngayon, si Kibuloy. Kilala niyo na, di ba? Marami siyang ginawang kabaitan na kumbaga nagawa. Pero, hindi porkit ang tao ay may bihis na mabait o kaya merong ginawang mabait ay automatic yung kanyang sinasabi sa pulpito ay tama. Hindi yun. Pagdating sa kaligtasan, yan ay may kinalaman sa doktrina, hindi sa kabaitan. Hindi porket ang bait-bait ko makipag-usap sa inyo ay tama na ang sinasabi ko. Hindi ganun yun. Therefore, yung maling akala na nangyayari sa mga tao ngayon ay maaari o mayor na dulot ng ano, ng kanilang pagtingin hindi o pagsusuri hindi sa idea kundi sa appearance. Kumbaga sabi ni Kristo, humahatol kasi kayo ay ng panlabas, hindi ng panloob. Therefore, yung maling akala, yung lakas ng maling akala ay nagmumula sa panlabas na judgment. Okay? Now, sabi ni ano ni John Wycliffe, lahat ng katotohanan ay galing sa Biblia. At yung essential, gaya ng mga pitong pundamento natin dyan, mas lalo silang malinaw. Wala akong time para ipaliwanag yung baba. Pero yung isa lang, lahat ng katotohanan galing sa Biblia. Now, kung lahat ng katotohanan galing sa Biblia, tingnan nyo to. Si Kuya Francis nandito, pero may book na ganito. Now, ako ba to? Di ba may separation kami? Kahit by object lang, hindi ako to. Now, maaari yung utak ko na influensyahan ito kasi nagbabasa ako nito. Pero, gaano kayo nakatitiyak na yung binabasa ko ngayon dito ay tamang paliwanag dito? Sasabihin, kasi lahat naman dyan ng simbahan pwede magsabi, magbubukas ng Biblia, Nagbabasa kunyari ng ganon, okay, sinasabi dito, for God so loved the world, yung ganyan, everything. Pero guys, hindi ito nagtatapos. Now, tinuruan ko kayo ng isang question in matters of religion. Kapag meron kayo naririnig na anumang issue ng religion, ang agad na tanong, number one, nasusulahan. Nasusulat pa yan? Saan yan nasusulat? Okay, saan yan mababasa? Pero guys, may next. At hinihintay ko si Laura ngayon. Eh mamagawa kasi papaskil natin yun dito. Papagawa kay Nora Ang next na question doon, hindi lang yung sabi ni Elde Soriano na basa, kundi ang next na question, teka, tama ba yung paliwanag ng binasa? Yun yun. At doon tayo papasok sa pagsusuri. Okay? That's why ganito. Kunyari, dito ako magtatapos. Yung holy water ba ay nagubugas ng kasalanan? Natural, sagot nyo ay hindi na kasi naaralan na kayo dito. Pero sa iba, tingin nila, nagubugas daw yun ng kasalanan. Pero guys, mag, meron, next time ituturo ko sa inyo yon yung pag, ano, sa Google, kung paano magsuri, kung na, nasa Bible ba yun. Pero kung kayo ay may ikiklik na gamit ng tinatawag na Bible to na ang tawag concordance, wala kayong makikitang ganun na practice sa New Testament at Old Testament. Wala. Walang ganun. Walang ganun. And so kung walang ganun, bakit yung pinaniniwalaan ng iba? Kasi akala nila, yun ay pag, makapag-uugas ng kanilang kasalanan. Akala nila, yun yung talagang maglilinis ng kanilang kaluluwa kasi sabi ng isang religious leader, yun ang akala nila. Pero, hindi nasusulat. Therefore, maling akala Kita? Kaya ulitin ko sinabi ni Brownman, may mga kumakalat na balita na ang kaligtas ay madaling makuha, holy water, ganun. Pasok ka ng church, malinis ka na. Then sabi niya, bago maniwala, mag-isip-isip ka muna. Paano? Kinakailangan to. Marami ang namamatay sa maling akala. At yun yung sabi ni Solomon kanina siya'y maniligaw ng dakil sa kanyang kamangkangan. Kaya sabi ni Pablo, huwag lalabas o lalampas sa nasusunod. Okay? Yan yung encouragement sa atin ni John Lee. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa meditation na ito. At bagamat medyo nag adjust kami kasi yung gawa ng time hapon, but Lord, thankful pa rin kami na pwede kami magkita-kita at mapaalalahanan na ang aming authority ay ang Bible. Ang Bible lang. Kung ito'y nasa sulat at kung tama yung paliwanag sa nasa sulat. Lord, Through your Spirit, gamitin niyo po ito sa puso ng bawat isa sa amin at pauninawa namin ito, Lord. At gamitin na kumbaga pagsusuri, examination sa mga issue, religious issue ng aming paligid. Sa ngalan ni Jesus, purihin ka, Panginoon. Amen. Okay? Alright, thank you so much. So, ayan. Prepare tayo agad for